для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса Вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Зімовае мора прадказальна было неспакойным. І лёднік сядзеў у каюце, забяспечаны вынайдзенымі падчас мінулага плавання лекамі ажно па макаўку. Але стараўся не напівацца. Прымаў ромавай настойкі столькі, абы не нудзіла, і пранціш, пазбаўлены прафесарскага нагляду, кінуўся ў віры куртуазныя – Анна Паланея, відаць, вырашыла кампенсавацца за ўвесь час праведзена ў мужчынскай вопратцы і цяпер у сваёй каюце зладзіла мініатюрны светскі салон. Цвелячы па чарзе абодвух сваіх рыцараў, а падчас абедаў у кают-кампаніі распаўсюджвала чары і на флотскіх афіцэраў. Падобна, і прафесара Віленскай акадэміі была б не супраць далучыць да сваёй світы, але паглядзела, як ён гайдаецца пад вясным ложку, няшчасны, змрочны, аброслы чорнай шчэццю, прыціскаючы да сябе на палову пустую бутэльку, уздыхнула з прыкрасцю і сышла. Пакуль пад нагамі не акажацца сушы ад вялікага мага і фехтавальшчыка, толку мала. Пранціж крэмзаў вершы, Амерыканец вывучаў крышталёвы чэрап і скрынку з люстэркамі ўздыхаў, нібыта прыкідваў ці не памяняцца з паннай багінскай здабычай. А панна багінская змушала нізенькую чарнявую іспанку камерыстку рабіць сябе мудрагелістыя прычоскі і весялілася, як асуджаная на смерць. Бяда здарылася, калі выдаўся рэдкі пагодны дзень – і ў хмарах залунала вялізная белая птушка з чорнымі крыламі. Вырвыч амерыканец стаялі на верхняй палубе афіцэрскіх каютаў і назіралі за палётам істоты, якая нават не ўзмахвала доўгімі крыламі, яе нёс вецер, як вада рыбу, і ў гэтым адчувалася такая воля, такая сіла, што мімаволі хацелася паспрабаваць так жа. Кажуць, стары кароль зараз забаўляецца тым, што страляе з пісталета і кулямі прасякае ніткі і гасіць свечкі. Трэба ж ледь жывы, тлусты як воз, рука цвёрдая. Безвінным галаском прамовіла паланыка, якая вызернула са сваёй каюты захутаная ў белая футрачка па апошняй лондонскай модзе. Не трэба было быць астролагам, каб прадказаць бліжэйшую будучыню. Вырвіч і Агалінскі, абы давесці ўласную трапнасць і цвёрдасць рукі, пачалі пуляць у няшчасную птушку, забыўшыся на эстэтычныя ўражанні. І падстрэлілі. Якраз калі белая прыгажуня крыляла над птушкой, караблём. А толку, калі невядома чыя куля пацэліла. Птушка біла па палубе здаровым крылом, другое было афарбаванае крывёй і страшна і хрыпла крычала, проста вычуваліся словы лаянкі. Нос у яе быў загнуты, як у баўтрамея лёдніка. паспеў пана Галінскі ўрачыста дабіць здабычу, як наляцелі матросы. Шаблямі, абардажнымі крукамі, пісталетамі не паспелі паны ачомацца, як іх укруцілі ў нерад, як двух селяцоў. На крыкі выскачыў штурман і, пабачыўшы параненую птушку, таксама разлаваўся, як бы ягоную матку абакралі і патлумачыў дурным гасцям «Птушка Альбатрос! Сустрэць яе ў гэтых шыротах выпадае дужа рэдка і лічыцца за шчасце!» Бо на поўначы толькі адзін від яе трапляецца з чорнымі крыламі і бровамі, які ладзіць гнёзды ў Шатландыі. А забіць альбатроса вельмі кепская прыкмета і наклічанне шчасця на ўсіх. Альбатрос паказвае мараку дарогу да хаты, амаль ва ўсіх на караблі захоўваюцца побач з ладанкамі ды распяццямі фігуркі гэтых чароўных птушак, а паколькі фрыгат называецца залаты альбатрос, дык злачынства пасажыраў, выглядае зусім недаравальным, зато не карабель. Паланейка даўно схавалася, А двое рыцараў пачыналі ўсведамляць, што з-за свайго зухаватага бязглуздага подвігу патрапілі як прусак у саладуху. Вырвіч дужа спадзяваўся, што зараз прыйдуць афіцэры, адукаваныя людзі, з'явіцца капітан, разгоніць матрасню, падумаеш, птах. Але калі капітан з'явіўся, становішча палепшала не нашмат. шмат. Пан с пагрознымі чорнымі вусамі патлумачыў скрозь зубы, што адзінае, чым ён можа ўратаваць жыцці сваім пасажырам, гэта пасадзіць іх пад ахову ў спецыяльны турэмны адсек у труме. Таму што падчас першага шторму, а яны будуць непазбежна ў такую пару, забойца ў альбатроса хутчэй за ўсё, альбо зусім выпадкова змые за борт – альбо на іх упадзе нешта цяжкое. І вінаваты худым ніхто не знойдзе. На шчасце птушка яшчэ жывая. Яе днесуць да карабельнага доктара, няхай паны моляцца, каб іх ахвяра выжыла. Пранціш і пан Гірвасій сядзелі ў цёмным і вузкім, як кішэня катуху, дзе страшэнна смярдзела прагорклым тлушчам і не маглі сэнсаваць такі выспятак фартуны. Святло працэджвала толькі скрозь закратаваныя вакенцы ў дзвярах ад ліхтара, каля якога сядзела варта. Эх! Праўда, што баба на моры – да згубы тужліва прагаварыў пан ервасі у ангельшчыну плылі бунт на караблі ўшчаўся за яе доктара змусілі малітвы чытаць хвалям а назад плывем зноў за яе ў карцар патрапілі ды яшчэ і утопяць нас не дай бог Эй, трэба была нам тая птушка, як свінні за вушніцы. От вясёлая мне жонка дастанецца. Буду з ёй часцей на паляванне ездзіць. Дзечыну пастраляе да стомы, глядзіш, муж і ацалее да раніцы. Ваша мость, жаніх фіктыўны, не забывайце, скрозь зубы прагаварыў пранціш. І хоць багацейшы за мяне, аднак у вачах багінскіх такі самы, бядняк, А сардэчную схільнасць панна Паланея дакладна дарыла не вам. Ці не вам, ваша мость, пагрозна прамовіў пан Гервасій. Такі смаркач, як вас пан, не можа разлічваць нават на соўку панны падбіраць падлогі. Гэта... Я смаркач. Я э, я мой доктор і нашчадак э, Палямона. А вашаму з дзікуны балбадзень бясклёпачны. Каб нічомна было, дык пранціш ад гневу ўсё роўна нічога не забачыў бы. Ваша мость, абражаеце? шляхціца Агалінскага. Месца для добрай бойкі было малавата, але затое праціўнік не мог схавацца. Змалацілі паны адзін аднаго з насалодай. Пан Ервасій здаровы як лось, затое пранціш, шустры як яшчарка – Раскаціліся ў бакі толькі як ушэнт, замарыліся. Задавальненне паўтарылася яшчэ тройчы. Музыка А потым неяк нецікава стала біцца, бо мінаў дзень за днём, а нічога не мянялася. У спецыяльныя кенцы вязням падавалі ваду, хлеб, саланіну, нават панскія сыр і віно. Але ключ у замку не паварочваўся. Пранціж чакаў, што хвілі, што вось-вось дзверы адчыняцца і пакажацца мілы тварык паланнейкі. Не пакінеш яна тут сваіх кавалераў, што трапілі ў бяду, абы пакрасавацца перад дамай. Ну, а лёднік дык абавязкова з'явіцца, бо нават у сутарэннях тамашоўскіх свайго вушня знайшоў – прыйдзе, прыйдзе, абавязкова прыйдзе, Усіх ворагаў абяззброіць, зачаруе, пераканае, птушку альбатроса вылікуе, адчытае дурных маладзёнаў і жыццё пойдзе далей у прыгодах і надзеях. Але карабель гайдала ўсё мацней, Сыр і віно з рацыёну вязняў зніклі, і не прыходзіў ніхто, не гледзячы на крыкі і патрабаванні зняволеных. Яна вырашыла ад нас пазбавіцца. Аднойчы сказаў пана Галінскі, гаварыў ён цяпер трохі прышэптваючы, бо пасля сустрэчы з кулаком вырвіча адзін зуб у пана хістаўся. І пранцішу не спадабалася, як ён гэта сказаў вельмі сур'ёзна, спакойна, без сумневу як бы паведамляў, што выпаў снег ці э, што сёння пятніца. Паклапацілася, каб доктар нічога пра нас не ведаў. Яму зараз кепска ляжыць, ром смокча, а панна да яго, відаць, яшчэ і ходзіць, байкі расказвае. Прыбрала скрынку ад доктара Ді, што на маю долю дасталіся, і доктара лёдніка прыбярэ да рук, каб фокусы пры ейным двары паказваў, бо капітану заплачана багінскімі, бачыў, якая каюта для панны падрыхтаваная, не здарма слала ўвесь час лісты на Беларусь. Бо трыма? Ніхто да рук не прыбярэ. Гэта проста немагчыма ваша моць. Рэзка адказаў пранціш, а сэрца сціснула трывогі. Нешта і праўда. Доктар доўга не з'яўляецца. Ці не ўтварыла з ім што падступная паненка? А потым нечакана карабель перастала гайдаць. Чуліся галасы, нешта стукала, грукала, А потым дзверы нарэшце адчыніліся. Капітан змрочна паведаміў вязням: «Можаце павіншаваць сябе, панове. Вы даплылі да слаўнага горада Гданьска жывымі. Хоць альбатрос вамі падстрэлены здох, і той сёй з каманды дужа хацеў адправіць вас за ім у птушыны рай. Пастаўце па пудовай свечцы святому Христафору, За нязручнасці выбачайце, самі вінаватыя. Тое, што мне весь час трэба было адрываць ад працы па два надзейныя матросы, каб вас ахоўвалі таксама, мог бы паставіць у рахунак. Але Бог з вамі стралкі хрэнавы. Ну ўсё, шчаслівай дарогі дадому. Пранцішы пан Гірвасій, жмурачы, адвыклы ад яркага святла вочы, выпаўзлі на палубу. Апошнія бочкі і цюкі згружаліся на сушу, апошнія матросы пакідалі залаты альбатрос у прачуванні сустрэч з роднымі і дарагімі, альбо хаця б спартовымі самадайкамі і куфлямі піва – Лёгкі сняжок святочна прыкрашаў чарапічныя дахі, брук і каменныя скульптуры. Музыка Рудникова и Паланейки. Мяшок з рештай цехінаў ад Пандоры быў на месцы. Але як можна было прадбачыць, знікла і скрынка з люстэркамі, і зялёны шытак, і крышталёвы чэрап. Усё, што дасталося з хованкі доктара Дзі. От гадаўка! Неяк здзіўлена захоплена прагаварыў пан Ервасі. Вырыч выбег з каюты і схапіў першага з каманды, што патрапіўся за грудкі. Дзе доктар? Баўтрамей лёдніка? Высокі такі, чарнявы. А дзе панна? Худий смуглявий матрос сподилба зіркнув до пасажира. Е, э, з'їхали ободва. Сели у карету з гербами і давно ди з годину тому Франтиш схапіўся за руся выявила сы, готовий їх видрать з гора. Гэта немагчыма. Лёднік не мог так учыніць. Што з ім зрабіла гэтая кірпаносая вядзьмарка, а? Атруціла? Не. Нават п'яны і хворы доктар не мог не распазнаць атруты. Аглушыла. Звязала? Гэй, а ты бачыў, як доктар з карабля сыходзіць? Гукнуў спіну матросу, які ўжо закінуў за плячо валізу, з якой тырчаў тонкі рулон ангельскага паркалю у сінія кветачкі, падарунак для той, што дачакалася свайго любага. Марак незадаволена зірнуўся. А што тут бачыць? Ну, сышоў, пан у капелюху, пры дарагой шаблі. Дапамог паненцы ў карэту сесці, злы, праўда, быў, як біскуп пад канец посту. Не хацеў бы з такім у цёмным завулку сустрэцца. І пайшоў, пагойдваючыся, як бы карабель, усё яшчэ змагаўся са штормам. Thank you. Утрым сапраўды любіць сваю жонку так моцна, як я думаю, задумліва прамовіў пан Гервасі. Разумею, куды хіліць ваша моць, знервавана прамовіў пранціш. Калі багінская паабяцала б утрыму, што павязе яго забіраць саламею, Паехаў на любых умовах. Слухай, яны яшчэ не так далёка. Паланая прагаварылася, што Саламея у гутаўскім кляштары Бернардзінак. А, дагонім! Закрычаў пан Гервасі і рвануў з карабля, як руды пацук з падпаленай адрыны. Франціш! Франціш! ледь паспеў падхапіць мяшок з цыхінамі. Яны гналі коней, не шкадуючы, маючы яшчэ па адным повадзе. Спыняліся толькі, каб распытаць пра карету з гербамі багінскіх. Першы след азначыўся яшчэ на выездзе з горада. Экіпаж бачылі ля паўднёвай брамы. Потым пра сустрэчу з шыконай карэтай зусім нядаўна пацвердзіў мужык, які вёз на санях забітага ваўка. А потым пачаўся лес, Темные со снежной сивизной постати елок вартовали дорогу, и сдавалося, что зараз нехто за их змрочных шерогов подасть знак. И вековые древы, узмахнувши тяжким голлем, рушать на перреймы маленьким шкадливым истотам, якія самодейно лишать себе уладарами над древами древами жывёлами, птахами ды жыхарамі марскімі, а самі не могуць адно з адным ужыцца ды дамовіцца. Музыка дарозе свежыя сляды палазоў. Пан Гервасі прыгнуўся да спіны каня і завыў па ваўчынаму. Роды, як гаспадар конь захроп і паляцеў яшчэ хутчэй. Вырвіч таксама прыспешыў свайго рысака. І вось у далечыні паказалася карета. Бутрым! Лёднік! Загарлаў за сяе сілы вырвіч. Вершнікі няўмольна даганялі экіпаж, але слуга, які ехаў на запятках, прыцэліўся ў іх з пісталета падобна па чыёйсці камандзе. Але выстраліць не паспеў скінутую снег чалавекам, які спрытна высунуўся з карэты. Бутрым! Бутрым! Стой! гарла ў пана Галінскі, які амаль параўняўся з экіпажам. А фурман раптам, збочыў. Дарога ішла направа пад адхон, дзе ўнізе пятляла рэчка. Узімку пакрыты льдом рэкі ператвараліся ў найлепшыя дарогі, якім аддавалі перавагу перад сцяжынамі. Моцных маразоў сёлета не было, і наўрад лёд стаў дастаткова тоўсты. Затое на гладкім лёдзе карэта на палазах, запрэжаная чацвярнёй, мела болей шанцаў адарвацца ад пагоні. Баўтрамей ці сам саскочыў ці проста паваліўся ў снег, пакаціўся. Франціш спешыўся ля яго дапамог падняцца. Ты як цэлы? Нармальна. Доктар і праўда быў больш-менш звыклага выгляду, толькі трохі вочы запалі. А ты хіба не сышоў раней за нас з карабля? паглядзеў на скептычны твар вучня пазмрачнеў падобна паненка развяла нас як шчаўлікаў ды дзе ты быў увесь гэты час у турэмным адсеку сядзеў пад вартай разам з панам гервасіем от а мне казала ты ў карты гуляеш толькі не хвароба моя клятая с прыкрасцю промовіў доктор. Да саламеі ехаў, попытаўся сцвердзіў пранціш. Да яе, уздыхнуў доктор. Панна поставила умову без сведкаў, каб я адзін быў, А я перед жонкой так виноваты ейным жыццём рызыкаваць. Між тым наперадзе пачуўся жаночы віск. Пранціш і лёднік кінуліся туды. Шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.